بعد از تا անցկացված վերադարձի դասական երաժշտության 8-րդ փառատոնը հոկտեմբերի 26-ին հյուրընկալվել էր Արցախում։ 2007 թվականին հիմնադրված այս փառատոնի նպատակն է արտերկրում ապրող ու ստեղծագործող հայ երաժիշտերին հնարավորություն ընձեռել իրենց արվեստով ներկայանալու հայրենիքում։ Նաև միտված է դասական երաժշտության տարածման ու զարգացման։ Վերադարձի դասական երաժշտության փառատոնն այս տարի նվիրված է հայոց մեծ լեգենդի 100-րդ տարելիցին։ Այն կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո Արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի կողմից նախագահ Մարիամ Շահինյան, տնօրեն Գարիկ Նազարյան եւ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Վիգասել MTS-ը պարադոնի գլխավոր գործընկերն է։ Պարադոնի մեկնարկը տրվել է հոկտեմբերի 19-ին, կշարունակվի մինչև նոյեմբերի Իսայակ Մովայի անվան երաժշտական կոլեջի դահլիճում ամերիկայի ճոք ծրագրով հանդես եկավ ֆրանսիական Նայրի Լարային կվինտետը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի մեծ սոսոպրանո Աննա Մարիանի մասնակցությամբ։ Համերգին ներկային Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, լարային մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, դասական երաժշտության սիրահարներ։ Thank you. Մասսացրույցում արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագահ եւ երադասի փառատոնի հիմնադիր Մարիամ Շահինյանը փառատոնի անցած ուղու մասին խոսելով նշեց. Արվեստների պատկերասրամշակութային հիմնադրամը ներկայացնում է երկու փառատոն, սկսած 2005 թվականից։ Մեկը ազգային պատկերասրամիջազգային երաժշտական փառատոնն է, որը հուլիս ամսին մենք արդեն ավարտեցինք մեր 11-րդ փառատոնը, եւ վերադարձի դասական երաժշտության փառատոնը, թվով 8-րդը ներկայացնում ենք, որի մեկնարկը արդեն տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 19-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում։ Վերադարձի փառատոնը կոչի աշխարհասփյուր հա հայ տաղանդավոր երաժիշտերին, որոնք տարբեր պատճառներով մեկնել են հայրենիքից եւ արդեն բնակությունը հաստատած եւ ստեղծագործական մեծ ուղի անցած երաժիշտներ, որոնք գտել են արդեն իրենց ուրույն տեղը միջազգային ասպարեզում։ Այս վերադարձի փառատոնը ունենալով այդպիսի առաքելություն, որպիսի թեկուս համերգի ընթացքով մեր տաղանդավոր երաժիշտերին հարթակ տրամադրվի եւ այս տարի ամբողջ փառատոնը նվիրված է մեծ եղերնի 100-երորդ տարելիցին եւ փառատոնը ներկայանում է հանդիսատեսին պրեմիերաներով, ինչպես մասնակիցների առումով, նաեւ ստեղծագործությունների եւ ծրագրերի առումով։ Եվ այսօրվա ծրագիրը ես ուզում եմ ասել, որ մենք ներկայացրեցինք արդեն հոկտեմբերի 24-ին Երևանում եւ շատ ուրախ ենք հրավերի համար։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Արցախի մշակույթի նախարարությանը, աջակցության համար եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցության համար Մարիամ Շահինյանն անդրադարձավ նաև Արցախյան համերգային ծրագրի մանրամասներին։ Սա մի եզակի համերգ երևի թե կարելի է ասել նաև բեմադրություն, որովհետև այստեղ սինտեզվել են արվեստների տարբեր ճյուղերը, էկրան պիտի ունենանք, պիտի լինի շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ ստեղծագործությունների։ Համերգը ներկայացնում է Ֆրանսիայից ժամանած Գնայիրի անունով կվինտետը եւ ուրախալի է այն փաստը, որ ծրագրի ղեկավարը մեր հայրենակից Հայկ Դավթյանն է ջութակահար եւ մնացած 4 մասնակիցները կվինտետի ֆրանսիացի երաժիշտ ազգությամբ երաժիշտները ֆրանսիացիներ են եւ կներկայացնեն Բրիտենի Ռիսպիգի եւ Կոմիտասի մշակումները, այսինքն սա յուրահատուկ մի համերգային ծրագիր է, որտեղ իր մասնակցությունը նաեւ կունենա հատուկ ժամանած ասմունքող Հարություն Սարգսյանը Ֆրանսիայից, որը 27 տարի առաջ է եղել Հայաստանում եւ այսօր եւս հայրենի հողում է։ Կվինտետին նաեւ միանում են մեր ազգային նվագարանները, ժողովրդի ժողովրդական նվագարանները եւ մեր շատ սիրված, մեզանում ճանաչված մեծոսոպրանո Աննա Մայելյանը։ Նշենք, որ այս համերգը փառատոնային երկրորդ ծրագիրն էր։ Փառատոնի հիմնադիրը ներկայացրեց նաև ամբողջական ծրագիրը։ Վերադարձը կունենա շարունակություն։ Այս ամերգից հետո կներկայանա հանդիսատեսին արդեն Երևանում։ Ամսի 2-ին նոյեմբերի ունենք համերգ Բելգիայից կժամանի մեր շատ սիրված տաղանդավոր եւ երիտասարդ դաշնակահարուհի Լիլիթ Գրիգորյանը։ Ուզում եմ ուրախությամբ ձեզ հետ կիսվել, որ ստեղծվել է նաեւ վերադարձ անունով կվինտետ, որտեղ կներկայանան երաժիշտները տարբեր ազգությունների, ճապոնա, այո, այո, փոփոխական կազմելինելու։ Այս տարի երկուսը կլինեն Հայդա Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնակահարի ջութակահար Դավիթ Հարությունյանը, Ճապոնիայից ժամանած արտահարուհի Տոմոկո Ակասական եւ Ֆրանսիայից ժամանած մեր երկու երաժիշտները։ Մեկնարկը մենք արեցինք Արամ Խաչատրյան համերգազրահում, որտեղ ծրագիրը ներկայացրեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ հնչեցին Մանսուրյանի, Էդգար Հովանեսյանի, Ստեփան Լուսիկյանի ստեղծագործությունը դեպի Գոլգոթա դա պրեմիերա է։ Մենակատարներն էին Մեծ Բրիտանիայի ժամանակ վարչնաճյուտակար Անի Բաթիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանը եւ ջութակահարուհի Աստղիկ Վարդանյանը, որը նաեւ հանդիսանում էր Հայաստանի Պետական կամերային նվագախմբի կոնցերտմայստերը։ Այսպիսով ունենալով զանազան ծրագրեր, մենք ավարտին կմոտենանք նոյեմբերի 7-ին եւ նոյեմբերի 7-ին կներկայացնենք եւս մի կվարտետ Ֆրանսիայից, որը եւս ղեկավարում է մեր հայրենակիցը տաղանդավոր ջութակահար Դավիթ Հարությունյանը եւ այս համերգը ունի անոն Տանգո Կարբոն։ Շատ հետաքրքիր պիտի լինեն համադրություններ գործիքների, դաշնամուր, բանդենեոն, կանտրաբաս, ջութակ եւ պիտի ներկայացնենք բոլոր ճանաչված համաշխարհային կլասիկ տանգոները եւ այսպիսի թեթև եւ այսպիսի կյանքի կոչման մաժորային տոնայնության մեջ կավարտվի վերադարձի դասական երաժշտության 8-րդ փառատոնը։ Սիրով հրավիրում եմ բոլորին եւ ուզում եմ ասել, որ այս փառատոնը Հայաստանը անցեկացվում Հայաստանի նախագահի Տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո մշակույթի նախարարության աջակցությամբ եւ այսօր արդեն մենք ներկայանում ենք մեր համերգով հերթական Արցախում նաեւ Արցախի մշակույթի նախարարությանը մեր խորին շնորհակալությունը եւ ակնկալիքով որ այս համագործակցությունը կունենա շարունակություն Փառատոնի երաժիշտներն ինչպես են ընտրվում։ Փառատոնը արդեն ճանաչված է։ Եթե նախկինում մենք էինք փնտրտուկների մեջ, հիմա ունենք մի մեծ բանակ երաժիշտների, ովքեր իրենց մասնակցությունը երևի թե արդեն 2-3 տարի առաջ ծրագրավորված իրենց մասնակցությունը ըստ հերթականությամբ ներկայանան հայ հանդիսատեսին։ Դասական երաժշտություն եւ երիտասարդություն, ինչպես են հարաբերվում, որքան հասկացա փառատոնը նաեւ դասական երաժշտության որպես քարոզիչ է հանդես գալիս, արդյոք հեռացել է հայ երիտասարդությունը երիտասարդը դասական երաժշտությունից։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր համերգը։ Ես ուզում եմ ասել եւ շնորհակալություն հայտնել մեր հանդիսատեսին եւ ոչ միայն երաժիշտ հանդիսատեսին, այլ նաեւ երաժշտասեր հանդիսատեսին։ Ասեմ, որ ամեն տարի համալրվում է հանդիսատեսի շարքերը երիտասարդներով եւ ընդհանրապես ուզում եմ նշել, որ ինքս լինելով երաժիշտ, երբ շատ եմ շրջագայում եւ հառատոններին եմ լինում տարբեր եւ տեսնում եմ արտերկրում դասական երաժշտության քան հանդիսատեսը ավելի հասակով հասուն հանդիսատես է, ավելի շատ ալեհեր մազեր եմ տեսնում դալիճում, իսկ մեր հանդիսատեսը շատ ավելի երիտասարդ է։ Ու շատ ուրախալի փաստ է եւ բոլորն են դա նշում, անգամ մասնակիցները երբ գալիս են, գիտեք ինչ, երբ ներկայացվում են պրոֆեսիոնալ երաժիշտները եւ շատ հետաքրքիր ծրագրերով, կարծում եմ, որ հանդիսատեսը նաեւ կրթվում է եւ ինչու ոչ համալրվում է եւ ցանկությունը ել ավելի է 对呢？ Ամենամեծ խնդիրը, որին բախվում եք դուք այս փառատոնի կազմակերպման ընթացքում, ի վերջո դասական երաժշտությունը պետական հովանավորության կարիք պիտի որոնելա։ Ընդհանրապես դասական երաժշտությունը պետք է ներկայացվի եւ ուսումնական, նաեւ կրթողական, երևի թե ծրագրերում պետք է ընդգրկվի եւ ուզում եմ ասել, որ մենք նաեւ ունենք մարզային ծրագրեր, միշտ գնացել ենք, միշտ ներկայացել ենք։ Իհարկե, դժվարություններ լինում են։ Չեմ սիրում խոսել դժվարությունների մասին, այն, որովհետև եթե խոսես, ընդհանրապես պետք է ուրեմն չձեռնարկես եւ չնախաձեռնես։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, որ պետք է ուղակի մեծ հավատ ունենալ եւ սեր ունենալ աշխատանքի նկատմամբ։ Իսկ արդեն եթե կա նպատակը նա կդառնա իրականություն շնորհիվ բոլոր այն աջակիցներին, ովքեր մեր կողքին են։ դիրիժոր Հայկ Բախտյանը, ով ապրում եւ ստեղծագործում է Ֆրանսիայում։ 1985 թվականին նա գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժինը, իսկ 5 տարի անց նաեւ դիրիժորական բաժինը։ Հանրապետական եւ միութենական մրցույթների դափնեկիրը Այդ տարիներին որպես դիրիժոր ղեկավարել է Հայաստանի ռադիոյի հեռուստատեսության նվագախմբի համերգները եւ մի շարք ներկայացումներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնում։ 1991-ին տեղափոխվել է Ֆրանսիա, որտեղ ելույթ է ունենում որպես մենակատար ջութակահար, նաեւ տարբեր կամերային ու սիմֆոնիկ անսամբլների անդամ եւ ղեկավար։ Նա իրի Լարայի կվինտետի հիմնադիրն է, որի կազմում ընդգրկված են նրա ֆրանսիացի գաղափարակից երաժիշտ գործընկերները Լուսի Բեսիե Ջութակ, Սվետելինա Ալաջեմ Այ, Սոֆի Ռիբրո Թավջութակ, Վերոնիկ Գոտերոն, կոնտրաբաս։ Իրականական այս ծրագիրը ներկայացվել է նաև Ֆրանսիայում եւ ունեցել մեծ արձագանք։ Համերգին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության դասակավոր արտիստ Լևոն Թևանյանը, Դուդուկ Շեդի Բալին եւ Մովսես Խալաֆյանը։ Դա Համերգային ծրագրի ընթացքում հնչեցին Բենջամին Բրիտենի, Օտտորինո Ռեսպիգիլի կոմիտասի ստեղծագործությունները։ 20-րդ դարաշրջանի հայ պոեզիայի ցանկացներ ներկայացրեց ֆրանսաբնակ ասմունքով Հարություն Ասատրյանը։ 27 տարի անց նրա վերադարձ Արցախ համերգավարն այսպես ներկայացրեց։ Հարությունը առանձնապես սիրված ու սպասված է Արցախում։ Իս վաղեմի ընկերների կողմից այս երկրում ուշ ժամանակին տարիներ առաջ իր մետակամով կատարել է մեծ պատմավավերագրական աշխատանք եւ ավելի մեծ բան է կատարել թողնելով այդ կամերան օգնելով դրանով լուծելու պատմավավերագրության բավական մեծ խնդիր Արցախում տեսանյութի ցուցադրությամբ, որն անչափ ներդաշնակում էր համերգի ոգուն եւ միտված էր լրացնելու երաժշտությունն ու ասմունքը։ Համերգի սկզբում ներկայացվեց Օսմանյան կայսրությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Հենրի Մորգենթաուի նամակը, որն ականատեսի վկայությունը հայկական կոտորածների մասին։ Ապա ասմուն քողը վկայակոչեց 1915 թվականի ապրիլ 24-յան ձերբակալումները, որով գլխատվեց արևմտահայ մտավորականությունը եւ սկիզբ դրվեց երիտուրքերի կողմից հայաճնջման ու հայրենասրտումի հրեշավոր ծրագրին։ Ուղղակցան բարձի սուրին դդելին եւ անարմար գործերում մեջ են գոհսեր ցամքեցան էսե ուրե bizlere major. Gorulmec coscia quinga cal, sanauduni, areva gli è partito per un timaz, zafnui jamus, stagorelve garger, aere nidum, avadaro, mahes edo, cua se sevinvra in vocistica, orbes, cadrat, darakim, իսկ դժբախտի երկը եւ արդյունքը բայց ով պիտի բերե ով պիտի բերե ըսե ուսեր բազան մոխիրե ապ մոխի մախանսորը իմ դրդում թակավիս մեջ հայրենիքս երկորի իմ աջունին խառնելու ապ մոխի ու մոխիրե ով պիտի բերե, ու հիշատակե, ու ցավե, ու անցյալեց, հնչեցին Կոմիտաս Ասլամազյանի «Գարունա եւ կռում» ստեղծագործությունները։ Ծրագրի երկրորդ մասում հայ հոգևորի երգը Աննա Մարիլյանի կատարմամբ համերգին մի առանձին շուք հաղորդեց։ Միջնադարյան հայ մշակույթի գոհարները Մերսես Շնորհալու նոր ծաղիկ Ռուբեն Հալթունյանի մշակմամբ եւ Մովսես Կորենացի Կոմիտասի Զանջարելի լուսով մայր երգչուհու Յուրիվոյի մեկնաբանությամբ արժանումս ընդունեց դահլիճը։

Հաղորդակիչ մասում ներառված էին երգեր եւ բարեր ձայնի ժողովրդական գործիքների լարայինների համար, դասը, կյան, ժողովրդների մշակման եւ գործիքավորման։ Ողջ բանը չի դիման հալ, հազար զուրիշի,